ndabaramukije mwebwe mwese muteze yompi radiyo y'isanganiro sangwa n'ikaze muri makuru mu kirundi yo kuri uno mutaga turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya cumi na kabiri rusambi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ingingo nkuru nkuru zigize namakuru inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi ngo iratewe impungenge no kutihanganirana byibonekeza mu batavuga rumwe mu bya politiki na cane cane muri bino bihe by'imyiyamamazo mukaja kumva musenyerije Yohakimu Ntahondere yarongoye Diyosezi ya Muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi Ibirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo muri ruheje 2018 rivuga yuko amabanga yo kurongora igihugu na ritabangikanywa n'ayandi mabanga umuntu aronka biciye mu matora nayo mukuru w'igihugu itegera ciwe mbere umushikiranganje wa mbere hamwe n'abagize leta ngo bakabanza kwerekana amatungo yabo muri sentare ntahinyuzwa imbere y'uko binjira mu mabanga canke bayarangije mu kirundo havugwa amazu umunani n'umusigiti byatwawe n'umwuzure w'amazi mu gace kitwa mago kinjira mu kiyaga gweru mugenzi wacu safari abraham arabitubwira muri ano makuru ni ku munsi wa kabiri murabimenyereye tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu y'uno munsi ikaja kutuyagira ku rucanco rw'ingwara y'agasama inosa bibona imana niwe atuma mvuga mu kanya munyumva hano makuru muyashyikirizwa na Aimé Richard niyo nkuru usanga ikaze isanganiro isanganiro iradiyo iduhuza Dasuye kubaramutsa anongera kubaha ikaze muri ano makuru mu Kirundi nayemeje kwibabwira mu ntanga ntangamarara inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi ngo impungenge no kutihanganirana kw'abatavuga rumwe mu vya politike muri kino gihe c'amatora mu itangazo ryo kuri uyu wa mbere Yohakimu Ntahondereye umwungere wa diocese ya Muyinga akaba narongoye inama y'abo bepiskopi amenyesha yuko mu mvugo mu mvyino za bamwe bamwe mu kwiyamamaza harimo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi abariko bariyamamaza bagasabwa gushira imbere urukundo n'amahoro reka tumukurikire dushikirije iri tangazo ngo duhanura bariko bariyamamariza gutorwa be n'abarundi bose ngo muri iki gihe cy’amatora bashira imbere urukundo n'amahoro bishigikira umutima wo gukunda igihugu n'abakibamwo bose turashima ko muri rusange gushika ubu imyiyamamazo y'abitoza iriko iranguka mu mutekano n'amahoro mugabo ntitwokwirengagiza ibidatunganye bimwe bimwe bimaze kwibonekeza hamwe hamwe be n'imvugo idahumuriza tumaze kumva mu kanwa ka bamwe bamwe muri abo biyamamaza ibidatunganye twagaye ni nkukutihanganiranira kw'abatavuga rumwe mu bya politiki bamwe bamwe turababazwa cyane n'uko uko kutihanganiranira kwashikanye bamwe muri abo ku rugero rwo gutana mu mitwe bagakomerekanya mbere hamwe no kwicana bakicana umengo ntacyamira. turateye ibyatsi kandi inyuruzwa ry'abantu ryabaye hamwe hamwe umwe we mbere muri bo akaba yatowe ikiziga haheze iminsi ine turaneguye kandi ugusotorana ugutotezanya no kuburabuzanya byabaye hamwe hamwe abashinzwe kubanguranya no guhana nabo bikabagora kubishyira mu ngiro ataguhengamira kuri nkunzi ikindi twaneguye kandi kidahumuriza ni uko mu mvugo no mu mbyino za bamwe bamwe mu biyamamaza harimwo amajambo ashobora kubabaza no gutyoza abandi amwe yo mbere agashobora no gukabura agatima k'uburwanyi mu bayabwirwa mu mpanuro iyo nama nyine y'Episcopi Katolika b'i Burundi itanga harimo kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu wese amatora ngo ntiyotesha ubuntu abarundi kuko ngo inyuma y'ayo matora abarundi bazoguma babana n'ubunyine tumutegeye yombi icya mbere duhanuye ni uko abo bose bariko bariyamamaza be n'abanywanyi babo bo kubaha kandi bakubahiriza ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe uwo ari we wese n'uko angana kose icya kabiri nuko abo bose bariko bariyamamaza kumwe n'abanywanyi babo bo kubahiriza ingingo zose z'itegeko rigenga amatora be n'amasezerano ngenganyifato abo biyamamaza bagiriraniye hagati yabo atagahato abategetsi nabo be n'abashinzwe umutekano bagahanura cyangwa bagahana cyo kimwe ababirenze ko bose ata mwana n'ikinono amatora ntakabatesha uwundi ubuho murazi ko azoza araba rimwe mu myaka indwi ariko imibano n'ubuzima byo bikaguma ari ibya minsi yose icya gatatu tugihanuye abamenyeshamakuru ntibitwararike gutunganiriza bose cyo kimwe nk'uko bibereye kandi bitera iteka abakora uyu mwuga bawuzi icya kane duhanuye ni uko mwebwe abiyamamaza be n'ababashigikiye mwo kubahiriza icyifuzo mufise mwese cyuko aya matora yoba meza mwirinde kwitwaza uruyeri n'amanyanga ngo byanse bikunze insinzi berwanyu abashinzwe gutunganya aya matora be n'abategetsi nabo bagume barikanuye kugira ngo habeho ukwishyira n'ukwizana kuri bose kandi abahiganwa bafatwe kumwe mu butungane icyanyuma tutodeha ni ukubaza dushimitse kwitegurira kwemera gushyiraho abarekuriwe gutora bazoba bashize ntihagire uwudukwegera uruhagarara n'intambara musenyeri na ntahondereye harongoye diyoseze ya muyinga akaba n'umukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i burundi umukuru w'igihugu n'icegera aciwe umushyikiranganji wa mbere n'abashyikiranganji bagize leta ngo bategerezwa kubanza kumenyesha amatungo yabo muri sentare ntahinyuzwa imbere y'uko binjira mu mabanga canke bayarangije nkuko kandi bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro ryo muri ruhesha umwaka wa 2018 amabanga yo kurongora igihugu ngo ntabangikanywa n'ayandi umuntu aronka biciye mu matora Eline Bere nibigira yabiciye nino ingingo y'ijana na rimwe y'ibwizwa nshingiro Burundi co kimwe n'ingingo ya mirongo icenda n'umunani y'iteko rigenga amatora zerekana ko amabanga yo kurongora igihugu ari ntabangikanywa n'ayandi mabanga yose aronkeka biciye mu matora canke uwundi murimo w'igihugu ndetse n'umwuga uwo wo wose ibwizwa nshingiro kandi rirabuza icegera c'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'abandi bagize leta gukora kandi kazi nk'uko biri mu ngingo y'ijana na mirongo ine na kabiri umukuru w'igihugu niwe agena abagize leta abishikirijwe n'umushikiranganji wa mbere mbere abanje kugisha inama icegera ciwe izo nzego zitatu nyene zitegereza kuraba ko umushikiranganje w'umutekano hamwe n'uwo kwivuna abansi bava mu bwoko budasa nk'uko biri mu ngingo y'ijana na mirongo itatu na gatanu y'iryo bwirizwa rikuru ry'igihugu muri leta ishinzwe ubwoko bwose burafise uburenganzira bwo kuja mu rwego nshikiranganji ibice mirongo itandatu kw'ijana by'abahutu n'ibice mirongo ine kw'ijana byo mu bwoko bw'abatutsi hakaba harimo n’imiburi n'imiburiburi ibice mirongo itatu kw'ijana by'abakenyezi umukuru w'igihugu ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane kubera ibyo yakoze mu kurangura amabanga yashinzwe kiretse iyo yahemukiye igihugu agaca kubiri n'ibwizwa nshingiro canke agakora nkana ibiteye kubiri n'ineza y'igihugu bigahungabanya bimwe bikomeye ubumwe bw'abarundi umushikiranganji wa mbere mu gihe atanze imihoho agenda ajanye na leta yiwe bishitse umukuru w'igihugu agatanga imihoho canke akitaba umuremyi umukuru w'inama nshingamateka niwe amusubirira vy'imfata kibanza canke mu gihe atari hafi agasubirirwa n'icegera c'umukuru w'igihugu mu makuru yacu azokurikira tuzobabwira uko inzego nshingamateka na nkenguzamateka hamwe n'izijejwe intwaro mu ntara zikora Evini Berni bigirura kenuye tugume muri politike urongo yumugwi wa commune ujeje gutunganya amatora CC muri commune ya Songa y'intara ya Bururi ari mu minwe y'ubutungane kuva kuri uyu wa mbere Jean de Dieu Nshimirimana yagirizwa amakosa yo gukura abantu ku ntonde z'abajejwe ibiro by'amatora musantere wa commune Songa yemeza ayo makuru avuga yuko umugwi w'igihugu ujejwe amatora mu ntara Bururi wamaze gusubiriza vy'imfata kiba kumusubiriza vy'imfata kibanza tumukurikire kuri telefone na mugenzi wacu Ezekiel ni kumwe nayo ahagejeje intwari twarabonye yuko ibiro bya komine songa byugaye bashoboye kuraba ingene bitura umugwi ujejwe amatora septi byatuma ico kibazo kandi yaratwumviye yatubaye yuko twuba turahagarariye aho hantu kugira ngo turabe ingene vyogenda ivyo twakoze nuko tumaze kumutabaza yaraje arugurura ibiro ejo agiye yugurura ibiro ababwiye ko bobandanya ibikorwa acasiga ashizeho uwimfatakibanza aba arahagarariye ko wari ahasanzwe ahari mumaze kubona ibiro byugaye hari habaye yamaze kugara ibiro nuko yiyagiriza amakosa akora kuko amaze kubuza abakozi ba sesi ati mwe ntimuze ku kazi nuko yaba afise ikosa amaze kubuza abakozi ba sesi ati we ntuze ku kazi ibyo nikosa yaba afise cyo gituma twabonye ko ibyo biro byugaye tutabaza seti kugira ngo adufashe gufata ingingo turabicoba muri komine yacu ariko gushika uno munsi nta makosa yakoze y'akazi hari mu bigo kijyanye n'ibi bijyanye no gushyira abantu mu mabiro de vote amakosa yakoze y'akazi baciye bamutwara iburi hakiri kare twaramenye make make yuko hariho boba yakura abantu ku mitumba batavuka kwakira ku yindi mitumba nk'iryo urumva nikosa ryame mbere agaca afata nk'umuntu uyoba yari yitoje nk'umu bamambe ba konseye kominari agaca amubwira perezida wa biyo dovo tumbanye n'amakosa gushika uno munsi baciye bamuhishikiriza ubutungane ari imbere y'ubutungane abanyagihugu turongoye kama tubatera uko nk'ubu unye bobandanya ibikorwa barimwo mu mahoro n'umutekano hanyuma ibisigaye byo muri sesisonga ababaye bahasubira bariko barabitunganya neza burya ibuye riserutse ntigica isuka kuko babonye hakiri kare amatora muri komine songa azogenda neza ku mutumba wa Nyamiyaga muri komine Gihogazi bakavuga yuko imodoka hamwe n'ivyuma bishikiriza bishikana amajwi kure byononywe bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe barakubitwa abandi barashwiragira eh, kwinyegeza komiseri ajejwe igipolisi muri iyo ntara aremeza ko habaye imishamirano kandi ko igipolisi cama gituma ko abavugwa muri ubwo bukozi bw'ikibi Blaise Pascal Kararumiye nk'uko bishikirizwa uyu mugambwe senere muri iyo komine ya gihogazi intara ya karusi iyo mishamirano yabaye hagati y'inyankamugayo z'umugambwe senere n'urwaruka rw'imbonerakure igihe igihe abo banywanyi ba senere bari mu myiyamamazo aho kuri uwo mutumba wa nyamiyaga ku rwego rwa komine nk'uko abivuga batakanwa ananiyasi avuga ko batangajwe babonye ugwaruka isinzi ruvuye no mu yindi mitumba atari uwo mutumba bariko urwo rwaruka ruza guhagarika ibyo bikorwa by'imyiyamamazo ngo bakubita abantu batera amabuye imodoka iyo modoka yamenywe ibiyo hanyuma ibyuma byo gushikana amajwi kure nabyo nyine birononwa ati hagiye kuboneka agahengwe ari uko igipolisi kimaze kuhashika kiratabara urwo rwaruka bamwe bariruka imodoka n'ibikoresho bijanwa ku gipolisi umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano na politiki akaba ari nawe arongoye umugambwe CNDD FDD muri komine Gihogazi avuga ko icyo kibazo caraye kibaye kuri uwo mutumba wa Nyamiyaga bacicariye kuva kuri uyu wa kabiri ngo bafatikanije n'abo bose vyega aha kavuga abarongoye intwaro abarongoye iyo migambwe ibiri muri komine abarongoye igipolisi n'abajejwe amatora komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya karusi avuga ko bariko baragira amatohoza ngo yoheze agafasha kumenya abateye izo ntureka kuri uwo mutumba kuri uyu wa mbere inyuma y'umutaga ikarusi kararume blaise pascal ku bwa radio isanganiro Blaise Pascal Kararumi urakenuye n'aya mategeko mpuzamakungu ngo ntarekurira abanyepolitike gukoresha abana batarakwiza imyaka 18 mu bikorwa byabo na cane cane nko mu bihe bidasanzwe nk'ivyo kwitegurira amatora Sixefinyini muraba arongo uyu mugwi wigenguje ryo gutunga ubujejwe gateka kazi na muntu CNDH avuga ko amategeko avuga ko amategeko uyarenze ko aheza gahanwa reka tumukurikire yavuganye kuri telefone na mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga ubusanzwe amategeko aratomoye cyane kuko kirazira ko umuntu akoresha abana mu bikorwa bya politiki nico gituma na twebwe muri cnidh e eh, twabanje turagirisha inama abanyamigambwe imbere y'uko batangura ibiziyamamazo. vyiyamamazo turabasigurira yuko bateza kuraba yuko umuntu wese ariko arakora ibikorwa bijyanye n'umugambwe cyangwa kwiyamamaza akwijije imyaka cumi n'umunani ivyo rero mu kubikora eh, twashatse ko umwe wese amenya amategeko akingira abana hanyuma tugashobora no kubasaba yuko kira muntu wese yaserukiye umugambwe eh, ko umukono ku ngendo azofata kugira ngo ntakoreshe abana muri ibi bintu vya politiki aha rero burya twebwe bose bariyemeje abo mu migambi abari baserukiye imigambi bariyemeje ko batazokoresha abana nico gituma iyo hagize Eh, ukoresha umwana muri ibi bintu byo kwiyamamaza duca tubitera ibyatsi kuko ni ikosa kandi rihambaye mbere ndetse ubutumwa duhora dutanga ku maradiyo atandukanye ubu turi ko turatanga eh, n'ibipapuro byibutsa abanyepolitike y'uko kizira gukoresha abana muri ibi bihe eh, by'amatora cyangwa muri ibi bintu byo kwiyamamaza kandi n'abakomiseri turi ko turagira porogaramu y'ingene umuntu wese yogenda kuvugana na babura amatari bo mu ntara zitandukanye kugira ngo bamenye bongere badufashe gucunga ko atamugambwe ubandanya gukoresha abana muri ibi by'imyamamaza uyu ni sixte vinyini muraba harongoye umugwi wigenga rero gataya kazi na muntu mu Burundi no mu dutunga ariko kuri iryo jwi rimeze neza nkuko twavyifuza nayo bushikiranganje bw'umutekano ngo bugiye kurushirizaho gucungera umutekano muri kino gihe c'amatora bishikirizwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru pia nkurikiye yanamenyesheje yuko hari abantu bamaze guhagarikwa bagirizwa gukubagura abandi mwe mwavyumvise mu ntangamara y'ano makuru amazu umunani n'umusigiti vyaratwawe n'umwuzure w'amazi mu gice citwa mago ni mu gace kitwa mago murantunga kinjira mu kiyaga gweru muri komine ya busoni intara ya kirundo imiryango yaba Murayo ayo yaba muri mazu ikaba idafise iki kumusaya gushika ubu cyo kimwe n'imiryango itanu yo mu kazinga karahitwa mu ruyoka imaze hafi ndwi isabye indaro ku mutumba wa gatare muri yo komine nyene musanteri akaba ategekanya kuvugana na buramatari w'iyo ntara kuri no wa kabiri kugira ngo barabe ingene bufasha abo bantu mu byihutirwa hamwe no gukura muri iryo muzinga abasigayeyo mu kirundo duhamagara aburahamu safari inkuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa gatete muri zone gatare komine ya busoni intara ya kirundo hakemezwa na musitanteri w'iyo komine albert hatungimana yemeza ko amazu ashika ku munani n'umusigiti amaze kurengerwa n'amazi y'ikiyaga gweru ayo mazu yaraye atwawe n'amazi ari mu gace k'isi kinjira mu kiyaga gweru kitwa mago kari ku mutumba wa gatete imiryango yaba muri ayo mazu nk'uko musitanteri albert hatungimana abivuga ngo imaze iminsi yatse inda urubyaro mu miryango iba mu gatete gushika bakaba batagira icepfo ca ruguru tukabibutsa ko hari n’indi miryango itanu yataye iromoka yahora iba mu kazinga ka ruyoka kari mu kiyaga gweru bakaba batse indaro ku musozi wa gatare musitanteri akaba kuyu wa kabiri yazindutse kwigira hamwe icyo kibazo na buramatari w'intara ya kirundo ngo barabe uko bimura vuba mu kirundo Abramu safari ku bw'iradiyo isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu urucanco ngo nibwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara y'agasama nk'uko bisigurwa na muganga Ameri imbere yanonoso ibyo kuvura indwara z'abana muri bucana yandi y'amagara y'abantu iherutse akaba yari yasiguye ko agasama gakarira abana aho ukagwaye bavura ibimenyetso n'ubushuhe canke ugucibwamwo uwo muhinga akavuga yuko iyo ngwara ifise ingaruka zidasanzwe yitavuwe hakiri kare na cane cane ku mwana ataronse urucanco ku mezi 9 bucana yandi y'amagara y'abantu na mugenzi wacu honera muco ku mwana ataragora agasama ngo uburyo bwiza bwo kumukingira iyo ndwara ni urucanco rutangwa ku mezi icyenda y'amavuka muganga ameri nijya imbere yanonosoye kuvura indwara z'abana akamenyesha ariko ko mu gihe yarwaye iyo ndwara bucamushyira kure y'abandi kugira bakingire abandi bana uwo mwana bafashwe n'agasama ni byiza ko ategera abana ni byiza ko aheza akacu kwiwe ko umuntu akuze we ntaheza ngo akagware kugira abandi bana bo babangana nawe ntibandure urucanco rw'agasama gaha mu burundi iwacu turutanga abarutanga ku mezi icenda hariho abarutanga ku mezi atandatu rero n'abarutanga ku mwaka vana n'igihugu cose ingene catumbereje urwo rucanco benshi ubu mbere basigaye barutangana n'urucanco rw'indwara yitwa ribeol si ingwara uvuga ngo ukaravye iragenda ni ingwara yandukira iciye mu muyaga rero cane cane kwikingira nuko nuko rero gukingira abana muri rusange kubakingira ingwara nukubafungurira neza niko novuga kugira ngo amagara abe meza kumukingira cyane cyane n'urucanco mugabo icya kabiri kandi gikomeye umwana no kumufungurira neza kugira agira abasota bakwiye kuko umwana atagira abasota bakwiye kenshi niwe agasama bahitana noneho umwana yaronse urucanco ashobora kugwara agasama murasinzikara kumwe n'utaruronse arabisigura erega urucanco ni ubwoko bw'iyo mikorobe y'agasama bagabanuye ingufu kugira ngo ntitere indwara ariko ni nk'uko uba umuteye akagwara kagufi kugira umubiri uce ukanguka ukora abasoda kuko urumva ubundi n'indwara iyo uyirwaye ntusubira kuyirwarira kabiri rero urumva hari umwana atagira ingufu umwana afite ikindi kintu arwaye umwana atagaburirwa neza ngo afite amagara akwiye rwa rucanco ntaco rumufasha rurashobora no kumutera agasama bishika gake rero nibo babo naho baba baramuteye uwo rucanco rw'agasama ashobora kukagwara ariko mumenye yuko nubwo yoba ari umwana atagira ingufu na gatoya ntazogwara agasama nk'utaronse urucanjo utaronse urucanco akagwaye karamuhitana ariko uwaronse urucanjo arakagwara hakaza utumenyetso duke duciye bugufi kuko urumva ubundi n'ingwara iyo uyigwaye ntusubira kuyigwaririra kabiri kugira umwumira ngo imwe mu ngaruka y'ingwara y'agasama ni ingwara rero ubundi isiga umubiri wajegenyutse gose gose gose urumva ni n'ingwara yica aramutse acibwamo cane arashobora kugira umwumira agapfa aramutse mbo ivy'amaso vyo novuga ngo ni bisa isanzwe ariko nayo nyine arononekara hariho rero baca baduka kubera ubushuhe bakanafatwa bikandurukiramo intandara kazi gisahuzi Icyo gisahuzi rero kimufashe kenshi biratuma ubwonko buhungabana bugatangura gukora nabi ni ingwara rifite ingaruka novuga ngo ni nyinshi cyane ku buryo rero hashobora no kuririramo izindi ngwara nyinshi muganga yamirinje imbere agahanura ababyeyi, kwitabira incanco riterekanijwe kuronswa abana ngo kubera zibakingira indwara zitandukanye harimwo n'agasama arakoze mugenzi wacu ohonera muco na muganga ameri niji imbere ya nonoso y'ibyo kuvura indwara z'abana ni none duca turangiriza ano makuru mu kirundi mwari mwaturukana n'uruganda rwa radiyo isanganiro gushika hano yabashikirije yakoze obani yo nkuru yarayahagarariye na inosa bibona imana yuko aramfasha mu buhinga bw'ibyuma mwayumvise umwimijwi rya emeri richard niyo nkuru mugira ibihe byiza